Nun bada zer? Demokraziaren eranahia zer den nuiztenka ara ohartaztiak ez du balinba gaitzik egiten. Demokrazia, podeia, populiaen eskutik, populiaen alde. Hara, podeia populiaen alde bekan baizik ez da ikusi eta populiaen eskutik aregutiago eta ninago delako demokrazia hoi estenez uano kosia herxatuko tafta delakoai esker. Oihal eder eta elegant baten izena hartzen dian asmuhunek badu itzalune ederrik. Hasteko, jakin, Europa eta Estatu Batuen arteko izenpetze bat dela delako tafta hau. Bada hama bost bat hilabete lehen bilkoak hasik diela eta gaurkoz zazpi eginik omendia. Estatu batu eta europearek diote, bi luraldeen arteko arauen eta legeen arteko egokitzapen bat baizik ez dela. Hareman komerzialen aizatzeko akordio bat dela, denen hunerako prefosta. Hoi dio Europak eta haen dien estaduek, Bena abizu bat bena habo baita mundian bada akordio hoietaz beste jakurketa egilei. la négociation, elle porte sur nos règles qui encadrent l'économie, qui encadrent la société. Le problème, c'est que là, nos normes et nos règles, ce sont aussi des choix de société. Et donc, il y a évidemment menace sur la protection des consommateurs, des salariés, des citoyens. La Laboantxako ekoizpenak baizik espalia aipatu behar, estatu batuetan hormonaz hasi behiak heben kauselitazke, halaber, javel hurrez, ara freskatu oliasko agi entrabalak. ahal ekonomiko zerbait dienek, bio jos ahalezaketen ahi badie. Bena beti merkenialat jo behardian behartsia, hua zer nahen jatea kundanatuik dateke uanoe. Azkenian, akordio hau alde. Les intérêts parfois des multinationales, qu'elles soient américaines ou européennes, peuvent converger quand il s'agit d'abaisser les réglementations. Dans le lait, dans les produits alimentaires, pour baisser les réglementations, le cahier des charges, puisque ça profite euh, aux entreprises, qu'elles soient américaines ou européennes. Eta beti demokraziaekin batuz, akordio hoien jeraikizale den ministrioake badutuk el-sailtarsunak jakiteko ze debru aipatzen den bilkua hoietan. Le ministre français en charge de la négociation commerciale ne peut pas avoir sur son bureau le texte de la négociation en cours. Benanula gaitzetsi holako akordio bat dakigulaik aipatzen diela lan postu sortzia. Zer nahita abia beti lan postu sortze gibelian. Europan omen bi miliu lan postu sordiate. Europear batarzunaen sortziake holako miakudiak ekarri behar zutian azkenian ikusi ez dienak. Plan 88, el le rapport Cecchini sur euh, le marché unique. Euh, on nous promettait 6,5% de croissance par an avec le marché unique. On n'a jamais eu ça. On nous a promis des millions d'emplois, on les a jamais eu. Tafta bezalako akordio bera jada martxan da Mexiko eta estatu batuen artian, hau sortu zelaik prefosta lan postu sortziak aipatzen zien. Askenin, beste gizako surprisak ekarri dute. Il y a une étude qui a été faite après coup, hein, qui parlait plutôt d'un million d'emplois détruits aux États-Unis et d'un million d'emplois détruits au Mexique. Rien n'indique qu'il y aurait les créations d'emplois que met en avant euh, la Commission. Lambideik ez bortxan ekartiaz gain, enpresek, estado edo luralde kolektibitatiak de privatu bat eta deitzen ahaldutukie egitura publiko hoiek hartu delibioak ez balin bazaitze gustatzen les entreprises pourraient attaquer les États devant un tribunal privé et de demander des dédommagements quand ils considèrent que les, décisions qui sont prises remettent en cause pas seulement l'activité, mais les perspectives de profit. Philippe Maurice cigarette egiliak miliartak galtegiten ditu damu domai egizajada, jada, Australia eta Venezuela, Bi estado hoiek en kontrako jabakiak du dutielakoz. suediar enpresa batek ber urratzen egiten aida uduiala Alemaniaen kontre, hau nuklear saietik elkidelakoz, hotz enpresa handiek soza dielakuan nahirutukie denak estadu eta egitu republikak barne ben aitzinian belhainko ikusi. Eka la presion de l'argent, irabezron toutes nos ambitions du point de vue de la protection des citoyens, de la protection du consommateur, de la protection des salariés. Et ça, c'est totalement injustifiable de continuer à donner plus de pouvoir aux entreprises. Lehenik, Europear batarzunak behitu bozkatuko eta geho estaduko deputatu eta senadoreek. Ez dakit, han important den jabaki bat esku hobenetan utzik den. Galto inosent bat baizik ezta. Nun bada zer?